بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قرآن الكريم دعنا مرحمة قلابة استعيذ بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله alloh azza va jalla mana shu ummati muhammad haqida sallallohu alayhi vasallam qur'onda marhamat qilib aytadiki insonlar uchun chiqarilgan ummatlarni eng yaxshisilar bo'ldinglar nima sababdan bu ummatlarni odam alayhissalomdan qiyomatgacha keladigan kishilarni oxirgisi bo'lganligi uchunmi yo'q nimasi uchun umri qisqa bo'lganligi uchunmi yo'q nima uchun Alloh taolo ikkita sifatni aytadi. Mana shu ikkita sifatlarda bor bo'lganliklar uchun ular insonlarga chiqarilgan ummatga yaxshitdilar. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarasiz. Mana shu ikkita sifatlarda mavjud bo'lganligi uchun sizlar ummatlarga yaxshitdilar. Endi siz bilan biz ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummati bo'lsa-yu, mana shu ikkita sifat bizda topilmaydigan bo'lsa, u ummatga yaxshi degan da'voimiz pishib bo'lib qoladi. bugungi suhbatimiz mavzusi amri ma'ruf nahiy anil munkar yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish degan dars bo'ladi umar ibn abdulaziz roziyallohu anhu aytadi alloh taolo bir qavmni ichidagi ba'zi bir kishilarini qilgan gunohi tufayli balo yubormaydi ular ustiga ba'zi bir odamlarni qilgan gunoh tufayli balo yoppasiga kelmaydi balki ana shu qavmni ichida gunoh zohir bo'ladi va qavm buni o'zgartirishlikka qodir bo'lib turib tep qo'yib qo'ygan paytda balo yoppasiga keladi kishilar o'zlarida mavjud bo'lgan o'zlarini qavmini orasida mavjud bo'lgan kamchiliklarni tuzatishlikka harakat qilmas ekan eng kamida qo'lida bor imkoniyatni foydalanishga harakat qilmas ekan alloh taoloni balosi kelganda o'rmonga o'tkazsa degan gap bor Musa alayhisalomdan keyingi davrda mana Banu Isroilga payg'ambar bo'lgan kishilardan Yusha ibn Nur alayhisalomga Alloh taolo rivoyatlarda keltiriladi, vahiy qildiki, men sizni qavmingizdan 100 mingtasini halol qilaman. Bir vabo kasalini jo'natadida 100 mingtasini halol qiladi. Shundan 40 mingtasi yaxshi odamlar bo'ladi, 60 mingtasi yomon odamlar bo'ladi. Shunda Yusha ibn Nur aytadi, Parvardigoro, bu 60 mingta yomonu yomonligicha halok bo'lsin, xo'p. mana yaxshilarda aybi nima bu qirq mingta nima uchun yaxshilarga ketadi deganda olloh javob berib aytdiki chunki ana shu oltmish mingta odam yoki boshqa fosiqlar gunoh maqsad qilayotgan paytda imkoniyati bo'lib turib qaytarmaganligi uchun ular ham halok bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ibn moja keltirgan hadisda marhamat qiladi inna minan nasi nasan mafatihun lil khayr maghalihun lil shar va inna minan nasi nasan mafatihun lil shar maghalihun lil khayr فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يده وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده odamlarda rasululloh ikkiga bo'lyapti diqqat qilib turaylik mana shu ikkitasidan bittasi biz bo'lamiz albatta bittasi bo'lishimiz shart xohlaymizmi xohlamaymiz. insonlardan shundaylari bo'ladi dedi rasululloh yaxshilik uchun kalit bular yomonlik uchun qulub ya'ni bu insonlar shunday insonlarki yaxshilik eshiklarini doim ochib yuradi qayoqqa borsa Alloh taoloni ma'rifatini, Alloh taoloni dinini nurni taqvo deyayadi. Va qayoqqa borsa munkardan qaytaradi, gunoh ma'siyat eshigini yopadi. Va insonlarda shundaylari borki, yaxshilikni quliti ular, yomonlikni kaliti. Bular yomonlikni yayadi, yaxshilik eshigini iloji boricha berkitishlikka harakat qiladi. Endi bu yerda o'tirganlar hech qaysisi aytmaydi, men yomonlikni kaliti emasman, men yomonlikni qulibiman Kim? Hali quyida shunday bir ma'lumotlar keladi, eshitib turaylik. Biz o'zimiz bilmagan holda yomonlikni kaliti bo'lib qolyapmiz. Yaxshilikni quli bo'lib qolyapmiz. Nima sababli? Ilmsizligimizdan, dinimizni tushunmaganligi sababidan. Qo'lida yaxshilik kalitini bergan bandalarga Alloh taoloning jannati bo'lsin dedi Rasululloh. Duo ketdi va yomonlikni kaliti bo'lib, yaxshilikni qulubi bo'lgan kishilarga Alloh taoloning g'ayli bo'lsin dedi. Yana ikki xil bo'ladi odam. Yo yaxshilikni yayib, yomonlikni bekitib yuradigan odam bo'ladi, yoki aksincha, yomonlikni ko'paytirib, yaxshilikni echkini bekitadigan bo'ladi. Mu'minlar dedi Alloh taolo Qur'onda val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Mu'minlar mu'minlarning do'sti bo'ladi. Bir-birini yaxshilikka chaqiradi, yomonlikdan qaytaradi. Demak, kishini mu'min bo'lishligi, kishini mu'min bo'lishligi. u odamlarni nimaga chaqirayotganligi va nimadan qaytarayotganligi bilan belgilanadi endi yomonlikka buyuradigan kishilarni alloh taolo munofiq deb aytadida val munafiquna val munafiqotu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar va yanhauna ma'ruf munofiqlar mana shu oyatni ko'rib chiqamiz hozir ikkovini bir birini gunoh ishga buyurib yaxshilikdan man qiladi hech kim alloh taolo harom degan gunoh degan ishni ochiq qilishlikka buyurmaydi to'g'rimi masalan zino qilaylik yuringlar o'g'irlik qilinglar yuringlar aroq ichaylik demaydi boshqacha yo'llari bor boshqacha yo'llari bor masalan urf odatlarimizga qaraydigan bo'lsak endi shunaqa qilyapmiz odamlar shunaqa qilmasak bo'lmaydida biz ham biz ham yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi yoki qizingizni berayotgan bo'lsak isrof bidat gunohga sabab bo'ladigan odatlarimizni shuni qilmasak bo'lmaydida deymiz yetalab chiqib ketyaptimi yalang'och qilib shuni qilmaylik desa nima deydi uydagilar Endi hamma qilyapti-da, biz qilmay qo'ysak qana bo'ladi? Bilib qo'ying, mana shu odam yaxshilikni echkini bekitib, yomonlikka da'vat qilyapti. Munofiq deyapti Alloh taolo. Hech kim gunohni ochiq qilishga chaqirmaydi. To'g'rimi? Eng kamida chaynakka qo'yib ichadi. Uyalganidan. Moyish e, xotin bo'lmas ekan, oyat hadisda teskari ekan, mana shu ishimiz umuman katta gunoh ekan, qilmaylik desa, endi dadasi yomon bo'ladi, shuni qilmasa ekan. To'g'ri endi nima bo'ladi endi oxirigacha? Xo'p, o'sha eskitdan nima deymiz kattalar qilib kelgan ekan ota bobomiz qilib kelgan ekan shu narsani qilmasak bo'lmaydi ho'p qilmasak nima bo'ladi so'rang haligi oxirigacha kalashtirib ko'rchi nima bo'ladi hech narsa bo'lmaydi qaysi erkak kishi xuddi xotiniga bo'ysunadi bunaqa ishda dinidan xabari bo'lmagan suyanchig'i bo'lmagan odam xuddi qilib qo'yaveradi surishtirib endi nima bo'ladi hech narsa bo'lmaydi urf odat orzu havas zamonni zayli yoshlarni ko'ngli umrida bir marta bo'ladigan to'y birinchi marta eshityapsizlarmi bu gapni umringda bir marta bo'ladi. Va endi bir kun deydi, o'tib ketsin shunday deydi. Bir marta bo'ladi umringda bu narsa. Kallasini chiqarib yurishlik urf bo'libdi mashinadan, kelin kuyov. Yarma kecha chiqib olib, qo'lini shunday ko'tarib ketyapti ikkitasini, o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Munofiqlar va munofiqalar bir-birlarini gunohga boshlaydi, yaxshilikni to'sadi deydi. Urf odat deb turib, odamlar qilyapti deb turib qilyapmizmi? Masalan, bir boy kishi bir yangilik kiritadi hayotga. Masalan, haligi ikki ko'p bizga haligi mayda shudalar tushib ketgan to'g'ri bo'lmaydi yangilik kirityapti urf odatga to'yga chaqirg'iga moshina qo'shib beryapti televizorlar beryapti shuni kiygizyaptida bu yoqdagi kambag'al o'shanga yetaman deb turib halol haromiga qaramayapti o'shani qilib uchun qizini haydab olib ba'zi bir eski kuyov bolalar to'rt mahal tashlayapti bilib qo'yinglar bu urf odat emas bu bu isrof bu o'zidan keyingi kambag'allarga zulm bu shu ishni qilayotgan odamlar yomonlikni eshigini ochib yaxshilik eshigini bekitayotganlar bo'ladi ko'zinglarni katta oching ya'ni shu bilan odamlarni roziligi ko'zlaniladi o'zi har bitta ish qilishidan burun musulmon odam mana shu ish qilsam olloh rozi bo'ladimi yoki norozi bo'ladimi degan savolni bersa javob aniq aniq javob mana otalarimiz o'tiribdi kattalar sizlar sizdan to'rtta moshinasiga ham chiqqanman bunaqa mikrofonda ashula ham bo'lgan emas yashayapti naоборот zo'rashyapti sizlardan ko'ra yoshlardan ko'ra aravada chiqqan mana ikkita to'shak deydi shu qilib hayotini faqirona boshlagan aytadi zo'r ketyapti endi qanday endi bir marta birovni limuzinga chiqmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib so'radiki payg'ambarimizdan ey rasululloh dedi eng ulug' afzal amal qaysi ollohga iymon keltirishdi keyinki keyin ilay rahm keyinki yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishdi Demak, Allohga iymon keltirgan bo'lsak, qarindoshchilik aloqalarimizni qoyim qilayotgan bo'lsak, nima qolyapti? Amri ma'ruf nahi munkar. U o'ylanaylik. Amri ma'ruf nahi munkar qilishi bu imomlarni nuqhozalash ishdir. Har bitta odamda shu. Qiyomatga borganda yoqamizda olinadi. Abu Dovud Ibn Moja keltirgan hadisda Rasululloh aytadiki, qaysi bir qavmning ichida bir kishi gunoh ma'siyati qilayotgan bo'lsa, va mana shu qavm shu gunoh qilayotgan kishini o'zgartirib, tiyib qo'yishlikka qodir bo'lib turib, tep qo'yib qo'yishadigan bo'lsa, Alloh taolo bu qavmni hali halok bo'lmaslaridan burun albatta yoppa-yopiq bir balo bilan balolaydi. qimlaydi, suv bosadi, shamol bo'ladi, yomg'ir to'xtab qoladi, qurg'oqchilik bo'lib ketadi. Nima tufayli? Ana shu ma'siyatni qilganlarni tiyib qo'yishga qodir bo'lgan odamlar tiymayotganligi uchun. Tushunarlimi? Bu har bittamiz mana shu o'tirgan erkak kishilar har bittasi bittadan xonadonning xo'jayini. har bir erkak kishi, har bitta ota o'zini xonadonida Allohning xalifasi, Allohning soyasi, Allohning aytgan hukmini yurgizishni kerak. Agar yurgizmasa, bitta bolasi harom savdo bilan yurgan bo'lsa, qolgan 3 tasi halol bo'lib turadi. Otasi, aka-ukalari shu harom savdo qilayotganligini bilib turib, tiyib qo'ymasa, ertaga qarzga kirib, eshigidagi haqdor kelganda, hammasini eshigida bo'lgan bitta hovli sotiladi. Tushuntiryapmanmi? Harom savdo qilyapti, oxiri voy bo'lishligini bilar edi. lekin yaxshi olib kelayotgandida katta katta topib kelayotgandi nima bo'ldi endi eshigi katta nog'orasini choptirganda haqdorlar eshigini sottirganda o'shuncha aka ukani eshigi bo'lgan eshik ham sotiladi uni qismiyla sotilmaydi ko'rdan biri o'shuning uchun tiyib qo'yishlikka qodir bo'lib turib gunohidan tiymay qo'yadigan bo'lsak balo kelgan yoppasiga ketadi o'rmonga o'tib ketsa qo'yli quruq sen yonadi ho'p mana endi ma'ruf deyapmiz munkar deyapmiz ma'ruf nima munkar nima ma'ruf munkar nima ma'ruf mana to'g'ri degan narsa to'g'ri yo'l to'g'ri bir yo'nalish to'g'ri bir chiziq deyiladi hayotda hech qaysi odam o'zini qilayotgan ishini o'zini tutgan yo'lini noto'g'ri deb bilmaydi shundaymi hammasini to'g'ri deydi o'g'ri ham to'g'ri deydi to'g'ri ham to'g'ri deydi hamma to'g'ri deydi qilayotgan ishi agar hammani qilayotgan ishi to'g'ri bo'lsa kimniki noto'g'ri agar hamma to'g'ri bo'lsa o'zicha qilgan nima deydi men deydi falonchiga og'rim tegmayapti birovga og'rim tegmayapti tirikligimni o'tkazyapman men nimam noto'g'ri kimni tuzatamiz agar hamma to'g'ri endi ma'ruf degan narsa nima masalan bir mahallada bir urf odat to'g'ri deb qabul qilinsa boshqa bir shaharda umuman bu odat teskari sanalishi mumkin masalan ishtonsiz yalang'och chiqishlik bir mahallada taraqqiyot belgisi bo'lsa bitta hovli bitta uyni ichida ikkinchi hovlida nomus bo'ladi o'lchov har xil endi aksincha ro'molini o'rab hayosi bilan ifati bilan yurgan odamga ikkinchi xonadonga qarab turib bu qoloqlik bu o'rta asr belgisi deb qaralyapti ma'ruf nima Ma'ruf avvalambor Alloh taoloning kitobiga to'g'ri kelgan narsa ma'ruf. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga to'g'ri kelgan narsa ma'ruf va aqlga to'g'ri kelgan narsa ma'ruf. Shu uchalasiga teskari kelgan jamiki narsa har qancha chiroyli bo'lmasin, har qancha dabdaba bo'lmasin, chiroyli nomlar bilan chiroyli upakovka bilan upakovka qilingan bo'lmasin, munkar deydi. Bu narsani yashirish kerak. Kishi bir birodarida bir aybishni ko'rsa, albatta uni tuzatib qo'yishlik kerak ekan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: qaysi bir musulmon ko'chada bir munkar gunoh ishni ko'rayotgan bo'lsa qo'li bilan tiyib qo'ysin agar qo'li bilan tiyishlik imkoniyati bo'lmasa tili bilan tiysin aytib qo'ysin shu narsani qilma agar tili bilan ham aytishga qodir bo'lmasa qalbi bilan yomon ko'rib qo'ysin agar qalbi bilan ham shu gunohni yomon ko'rmayotgan bo'lsa bu odamni qalbida bu deydi urg'uchalik ham iymon yo'q o'sha ishdan olib ketayotganini ko'ryapsizmi o'sha ko'chada aroqni ko'tarib pivani ko'tarib chiqib ketayotganini ko'rib turib siz ayta olmaysiz quvvatingiz yetmaydi yuragingizni tilaysiz eng kamida shuni yomonligini ko'rib turib parvardigor bu munkar ibn masud aytadi kim mana shunday munkarni ko'rsa parvardigor bu munkar men bundan rozi emasman deb uch marta aytsa o'shani qaytargan odam bilan barobar bo'ladi savob endi gunoh masiyat ko'rib indan o'tib ketayotgan bo'lsa bu odamda bu deydi donasichalik ham qalbida iymon yo'q deydi rasul bu eshitib qo'yiladigan gap emas bu amal qilish kerak bo'ldi Endi bir odamni aybishini tiymoqchiman. Xo'p, endi texnologiya haqida gaplashaylik, qanaqa qilib qaytaramiz. Xo'p, bir aybi bor ekan. Odatda bizda nasihat qiluvchilar hammani ichida nonushtani to'g'risida ziyofatdagi hamma odamlar o'rtasida nasihat qilamiz. Sen mana ishing tasha, senga bu yarashmaydi. Sahobalar aytadiki, agar kim bir odamda aybini tuzatishni odamlarning ichida qilayotgan bo'lsa, bu nasihat emas, vasihat ekan bu deydi. nasihat qiluvchi odam shu birodaridagi kamchilikni tuzalishini xohlasa yolg'iz vaqt topiladi xoli vaqt topiladi kayfiyatiga qaraladi hatto ob havosiga qaraladi gapingizni oladigan olmaydigan holati bo'ladi hammani ichida gapirib qo'yishlik bu nasihat emas faraz qiling ertaman bomdod to'qidingizda to'rtta savol ko'tarib bordingiz o'sha oshni o'zingizga birodar aqlatingiz chiqdi birodar sizni ziyorat qilgan ekan men shu aytaylar men sizni yaxshi ko'raman alloh uchun hech kim yo'q yoningizda nasriyonasi ham zo'r ertamanda mana mana kamchiligini ko'ryapman shuni tuzatsangiz Alloh rozi bo'ladi desiz deb ketingda agar qilmaganda ham tuzatgan ishingizni sizni yaxshi ko'radi shu ishingiz uchun chunki ate ishini tashlab nima qilibdi aytdimanda ketdi endi hammani ishda qilayotgan nasihatimizchi o'tadimi alloh taoloni alloh taoloni hududida turgan odamlar uch xil bo'ladi alloh taolo qilma degan chegarani oldida odamlar uch xil turadi bittasi qilmasdan turadi bittasi hududiga beparvo turadi, bittasi hududini o'tib ketib qoladi. Rasululloh bunaqa uch odamni kemaga chiqqan uch odamga o'xshatadi. Buxoriy va Termiziy keltirgan hadisda. Uchar odam kemaga mindi. Birinchisi kemani tagiga tushdi, ya'ni patrog'ida edi bileti joyi. Ikkinchisi kemani o'rtasida turdi. Uchinchisi kemani ust qismida o'tirdi. Pastdagilar hadab kemaga chiqib, dengizdan suv olib tushib, qiynalib ketganligini aytishdiki, suv yaqin nima qilaylik teshib olaylik o'zi suv chiqib turadi qiynalib chiqib yurmaymiz deb teradagilar aytyaptiki "Oy, teshmagin Tesi hammamiz cho'kib ketamiz desa o'rtadagilar aytayapti, "Tek qo'yinglar" deydi cho'ksa birinchi yoshlar cho'kar yuryapti birinchi kun cho'kkandan ikkinchi kim cho'kadi uchinchi kim cho'kadi munkar ishni ana shu paydo bo'lgan o'rnida tiyib qo'ymasak bugun sizni qizingiz kalta ishton chiynayotgan bo'lsa qarangda qo'shningizni qizi kiyyaptimi ergashadi shunga agar qo'shningiz yuzga taom o'tib ketayotgan bo'lsa o'tirasizmi o'tirmaysizmi u tashlagan bo'lsa o'tolmaydi o'zingizni uyingizni o'chirgandan ko'ra chaqqonroq harakat qilasiz chunki kuy bo'lsa qayerga o'tadi u sizni tomingizga o'tadimi munkarni mahallada paydo bo'lganini ko'rib kattalar kichiklar o'zgartirib qo'yishga qodir bo'lib turib tep qo'yadigan bo'lsak ko'payadi bu narsa demak hammamiz bitta kemadamiz bitta kemadamiz agar bitta odam mahallada harom narsani sotishni boshlagan bo'lsa bu yoshlar o'rganadi ertaga shu narsani. Bugun siz kechani iste'mol qilmayotgan bo'lsa, ertaga e, yashash mumkin bu narsa. Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaringlar. Agar shunday qilmasalar, Alloh taolo sizlarga shunday kunni berib qo'yadiki, boshingizlarga. Bu kunlarda kattalaringlar hurmatli bo'lmaydi. Yoshlaringlar izzatli bo'lmaydi. Yomg'ir yog'maydi. Duo qilaveradi yaxshi odamlaringlar, lekin ijobat bo'lmaydi. Nima sababdan? Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmay qo'yganlar. uchun menga nima deydi-yu? otalar akillarda ular yosh mahallalarda bitta o'g'il bolaga 40 ta eshikdagi odam otalik qila olgan. shundaymidi Hozir bitta otaga bolaga o'zini otasi ham otalik qila olmayapti. Qo'shningiz bolasiga nasihat qilib ko'ringda. Nima deydi? Ishingiz bo'lmasin men bilan. Boring bolasiga nasihatingizni qiling deydi. Nimaga? Bilamiz nima kerak. Bir marta gapirdi, bir shapaloq yemadi otasidan. Qonchga ko'rib ko'chada nasihat qiluvdi, mana bu desa bu ota jonivor nima deydi boplarsan deydi o'zini to'g'rilab olsin avval deydi senga nasihat qilmaydi deydi shu bilan ishi ishlab ketdi bola sizlar sizlarga bir so'm pul berib to'rtta non olib kelib ber desa yo'q deyishlik hayolinglarga kelmagan chunki katta odam nima qildi ish buyurdi hozirchi bu ham birdaniga bo'lib qolgani yo'q sekin sekin bo'ldi bu narsa ana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana imom ahmad keltirgan hadisda aytadi agar meni ummatim deydi bir zolimga ey zolim deb betiga chiqib ayta olmasa gunoh ish qilayotgan odamga shunday chiqib turib yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarib qo'ya olmasa bu ummatim bilan xayrlashib qo'yaverdi u qo'lida hech qanaqa bir amal hokim yo'q faqat bir batari mahallamizdagi ichib olib to'polon qilyapti yoki moshinani changitib u yoqqa o'tyapti bu yoqqa o'tyapti bitta odam nima qilolmayapti u yosh bolaga aytolmayapti falonchini bolasida bu bu ummat bilan xayrlashib qo'yinglar deydi menga nima deyman ochqonni ertaga o'sha changita mahallasidan o'tayotganda nevarangiz bor o'ynayotgan katta bor turishga ketayotgan bittasini urib yuboradi siz shunda ulush bor chunki siz gapirib ko'rishga qodir bo'lib turib nima qilmadingiz ana shu amri ma'ruf nahi munkar qilayotgan kishi shu qilayotgan ishida faqat ollohni roziligini ko'zlash kerak shunga e'tibor beraylik sizga lol chachratib ketganligi uchun borib nasihat qilayotgan bo'lsangiz bu olloh uchun nasihat bo'lmadi agar chachratmaganda nima qilmasdingiz nasihat qilmasdingiz sizni bolangizga tegib ketishadi tepgan qattiqroq to'pi sizni bolangizga tekkani uchun bolani nasihat qilasiz shundaymi agar shu maqsadda nasihat qilinsa alloh taolo bunaqa berdi xor qiladi quyida ikrima roziyallohu anhudan bir rivoyat keltiriladi olloh uchun qilinmagan har qanday nasihat vasihat deb aytdi qadim zamonlarda bir kishi o'rnidan turdi eshagini mindi qo'liga boltasini oldi ko'chaga qarab eshagini soldi boshladi ketyapti Yo'lda shayton alayhillani odam suratida unga ro'bara keldida, "Ha dedi, "Haqqa ketyapsiz" dedi. Aytdiki, "Falon qishloqda odamlar Allohni qo'yib bir daraxtga sig'inar ekan. Shu daraxtni chopgani ketyapman" dedi. Shayton aytdiki, "Senga nima? Ibodat qilsa ibodat qila o'lmaydimi? Ibodat qila o'lmaydimi ibodat qilsa?" Sizga baribir emasmi? Dedi, "Yo'q, bu yerda hududi buzilyapti. Shirk amali sodir bo'lyapti. Men buni chopaman" dedi. U deb ko'rdi, bu deb ko'rdi, qaytmadi. Mana aytdik, agar qilayotgan amri ma'ruf nahi munkarimiz nasihatimiz faqat Allohni roziligidan boshqa maqsadda bo'lmasa Alloh o'zi ko'mak bo'ladi dunyo osmon ahli yig'ilsa bu kishini qaytara olmaydi orqaga agar niyati Alloh uchun bo'lgan bo'lsa shayton har qanday harakat qilib keldi iloji bo'lmadi chunki Alloh o'zi ko'mak berib turibdi Qur'on narsaga yaxshilikni bajarishlikka shunda shayton aytdiki agar dedi shu ishingizdan qaytsangiz dedi men sizga har kuni to'rt tilla tangadan bir yostiqcha tashlab qo'yaman ishontirdi qasam ichdi haligi odam qaytdi orqaga olloh uchun chiquvdi dunyo uchun qaytdi keyin haligi kishi bordi yotdi ertaman uyg'onib to'shagini shunday ko'tarsa to'rtta lapanga turibdi zo'r yurishib ketdi ishlari oldi ertasi kuni uxlab turdi yana to'rtta tillatanga uchinchi kun topolmay qoldi tillatanga yana eshigini mindi yana boltasini oldi yana yo'lga chiqdi yana shayton yo'lida chiqdi qayerqa ketyapsiz ha opalonchi shu daraxtni namoz o'qishayotgan daraxtga qarab shu daraxt chopgan e, deb aytdiki endi chopolmaysan dedi endi chopolmaysan chunki birinchi chiqqaningda sen olloh deb chiquvding osmon yer ahli birga bo'lganda ham qaytara olmagan edi qaytara olmas edi men ham qaytara olmas edim endi o'zingni hamiyating uchun chiqib ketasan boya gapda aytganda lol chachrab uchun nasihat qilyapsiz sizni cho'ntagingizga ziyon yetkazganligi uchun nasihat qilyapsiz endi bu nasihatingiz nima o'tmaydi orqaga qayt bo'lmasam bo'yningizni uzib qo'yaman endi Allohdan bo'lgan yordam yo'q uning orqasida. Niyati buzilganligi uchun. Orqaga qaytdi, daraxt qolib ketdi. Agar shu nasihat qilmoqchi bo'lsak, bir aybdan tiymoqchi bo'lsak, yaxshilikka buyurmoqchi bo'lsak, qaraylik. Agar niyatimiz Alloh roziligi bo'ladigan bo'lsa, qilaylik, bo'lmasa yurishib ko'raylik. Demak, biz odamlarni Allohning diniga da'vat qilayotganda faqat Allohning diniga da'vat qilaylik. O'zimizni jamoatga, bizni to'daga qo'shilishligiga, Hali biz bilan bo'lmagan odam bizga qarshi degan e'tiqod bo'lib qolmasin. Xolis da'vat qilaylik, jamoatga da'vat qilaylik, Allohning diniga da'vat qilaylik. Chunki siz bilan chiqmayotgan bo'lsa, sizga qarshi degan emas bu. Tushunarlimi? Ana shu da'vatchi bo'lgan odam Allohning diniga targ'ib qiladigan kishida 5 ta sifat bo'lishi kerak. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, mana aytyapmiz, 5 ta narsada bo'lish kerak. Birinchisi ilm bo'lishi kerak. Ilmi yo'q odam o'smoq qo'yaman deb qosh chiqarib qo'yadi ko'z chiqarib qo'yadi sallasini olib ketasa kallasini olib keladi ilm bo'lishligi kerak deydi olloh robbini diniga hikmat bilan va chiroyli maviza bilan da'vat qildi hikmat nima ilm ayiq o'zini xo'jayini betidagi pashani haydayotib egasini o'ldirib qo'yganda u egasini o'ldirishni niyat qilmadi ilmsizligidan fahm farosatligidan egasini o'ldirib qo'ydi Demak, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, avvalo borishda ilm bo'lishi kerak. Ikkinchisida, ana shu qilayotgan ishingizdan faqat Alloh azza va jallani roziligini ko'zlanish kerak. Mana aytib hozirgi daraxt chopaman degan kishi o'zini shaxsiyatini, cho'ntagini maqsad qilib qo'yuvdi, endi quvvat yetmay qoldi. Uchinchidan, ana shu gunohdan tiyayotgan yoki yaxshilikka buyurayotgan odamga nisbatan musulmonning qalbida shafqat bo'lishi kerak. Muloyim bo'lishi kerak. Mana aytib chiroyli mav'iza bilan hikmat bilan edi hikmat va chiroyli mav'iza bilan yer yuzida yashab o'tgan zolimlarni eng kattasi kim edi fir'avn edi ana robbukumul ala men sizlarni xudoylarman degan mana shu fir'avnga eng yomon bo'lgan odamga eng yaxshi odamlarni ichidagi muso payg'ambarni jo'natyapti turib nima deyapti Alloh? Faqulu lahu qawlan layyina. Alloh hukm shunday bo'lyaptiki, sizlar borib turib muloyim yumshoq so'zni so'zlanglar dag'al da'vat qilib bo'lmaydi qo'pol gaplar gapirib bo'lmaydi hikmat bilan va chiroyli maviza bilan to'rtinchidan ana shu ollohni diniga ollohni diniga buyurayotgan kishi sabrli bo'lishi kerak bir marta atis qilmadi ikki marta atis qilmadi sizga chopchib berdi o'lib ketmaysanmi deymi alloh taolo asr surasida to'rtta sifat aytadi inson dunyoga ketdiki ziyonda deydi. Faqat to'rtta sifati bo'lsa qutuladi degan. O'zi inson dunyoga kelmasa bo'ladi. Endi keldimi? Xuddi dengizga tushgan odam o'z bo'lmay iloji bo'lmagandek dunyoga keldimi hamma ziyonda deydi. Faqat to'rtta sifat. Iymon, yaxshi amal, bir-birini haqqa chaqirish, qodirlik va sabr. Agar sabr bo'lmasa, kishini bu qilayotgan amallardan birortasi unga bir ajr mukofot bo'lmaydi. Va beshinchisi gapirayotgan gapiga shu bilan tugatamiz suhbatimizni diqqat qilaylik ozgina oxirida quvayotganlar avvalambor yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarayotgan da'vatchi doi gapirayotgan gapiga o'zi amal qilishi kerak ollohni diniga targ'ib qilib turib bitta joyiga ikkinchi tomonni inkor qilayotgan bo'lsa bu da'vat qabul bo'lmaydi bir odam besh mahal namozni masjidda o'qisayu yu ota onasini qaqshatayotgan bo'lsa bu amal qabul bo'lmaydi yaxshilab pishib olaylik ukalar sunnatga amal qilyapmiz deyapmiz taqvomiz kuchayib ketdi deyapmiz ota onamiz bizni tushunmadi deyapmizmi ota onani dod tegizib qo'yib qirq kunga ketib bo'lmaydi tushuninglar shuni xotinni nafaqasi farz xotinni boqishlik uni kiyimi yotog'i ovqati yetkazligi farz xotinni o'zini qoldirib qo'yib nafaqasi hatto hajga borib bo'lmaydi farz bo'lgan hajga borib bo'lmaydi xotin bola chaqani tashlab qo'yib ota-onani qashab qo'yib, qat ibodat qilib bo'lmaydi. Modomiki ota-ona gunohga buyurmayaptimi? Itoat qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Allohni rozi qil, ota-onani rozi qil degan. Namozni o'qi, zakotni ber degan. Agar kishi namoz o'qisa-yu, qodir bo'lsa zakot bermasa, namoz o'tmaydi deydi ulamo. Va aksincha, namoz o'qimasdan turib zakot bergan odamda zakoti ham o'tmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, otasini, onasini qashlatib qo'yib turib, ota onani norozi qilib turib ma'lum bir ibodat qilayotgan bo'lsa bu bandani ibodati qabul bo'ladi ana shukurli vali voliday menga shukur keltir va ota menga shukur keltirdi da'vatimiz qilayotgan nasihatimiz amri ma'rufimizni o'tishligi uchun bizda ilm bo'lishligi kerak ilm bo'lishi kerak ikkinchisi ixlos bo'lishligi kerak uchinchisi shafqat bo'lishligi kerak to'rtinchisi sabrli bo'lishimiz kerak beshinchisi avvalambor gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qiluvchi bo'lishimiz kerak alloh subhanahu va taolo kishiga ma'ruzalarga amal qilish nasibdi. mana aytdik kishi har qancha ibodatda zo'r bo'lsin har qancha taqvoda bo'lsin munkarni gunoh masiyatni ko'rib turib o'zgartirishga qodir bo'lib o'zgartirmayotgan bo'lsa balo keladi deyilyapti yomg'ir yog'mayotgani kun isib ketayotgani yer qimirayotgani gunoh ko'payib ketayotgani bilan birodarlar bir birimizni yaxshi ko'rib, yomonlikdan qaytaraylik eng kamida eng kamida munkarni ko'rib qo'limiz bilan o'zgartira olmayapmiz tilimiz bilan ayta olmayapmiz endi qalbimiz bilan ham yomon ko'ra olmaydigan bo'lsak bu iymonni zarligidir eng kamida parvozga bu narsa munkar men bundan rozi emasman deb uch marta aytib ko'rishlik kerak alloh subhanava taolo bizga tasir bergan bo'lsin subhana robbika robbil assalomu alal mursalin